kwamba mko ndani yake faminallah neema hizo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kullu harakatin kila haraka min harakatika alyawmiyya fiha nema katika haraka zako za kila siku unazozifanya ndani yake kuna neema kullu nafasin kila pumzi min anfasika alyawmiyya fiha nema katika pumzi zako unazofuta katika huu ardhi ndani yake kuna neema tembea hospitalini uiangalie wale watu ambao kwamba leo wanapata tabu atakutoa pumzi lakini Neema kama hizi lazima muislamu azize shukrani kwa Allah subhanahu wa taala. Yote neema kubwa zaidi ni neema ya Uislamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hakukujalia minal maghdhubi alaihim wala minadh-dhalin Allah subhanahu wa taala hakukuumba wewe katika wale kwamba Allah amewakasirikia. Allah subhanahu wa taala hakukuumba wewe katika wale ambao amepotea, lakini Allah subhanahu wa taala amekujalia amekuumba wewe, akupatia neema kubwa, neema ya Uislamu. Neema kama hizi lazima tuzirejeshe shukurani zake. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkizihisabu neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, kuzidhibiti kuzihisabu hamwezi. Kwa hivyo, la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika zile neema mko ndani yake, la azidannakum, Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia hakikisho kwamba atatuzidishia neema kama hizo. Kwa hivyo lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, maudhui ambayo kwamba tutakumbushana leo taangazia min asbabi ziyadati limani wa nuksanihi, katika sababu za kuzidisha imani na vilevile tutaguzia na kuangazia zile sababu zinazopelekea imani kushuka. Muislamu bila imani hawezi kuipata ladha ya ibada. Muislamu bila imani hawezi kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tutaziangalia baadhi ya sababu za kwamba zinazofanya imani kuongezeka na vile vile tagusia baadhi ya sababu zopelekea imani kupunguka. Kwanza kabisa min asbabi ziyadati limani imani awalan talabu al nafi Jambo la kwanza linalopelekea imani kupanda talabu ilmi ni kutafuta elimu, si elimu tu alilmu nafi, elimu ambayo kwamba ndani yake na manufaa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndani ya Qurani akizungumza akiwasifu wanachuoni akisema, innama yakhsha llahu min ibadihi lulama, hakika wale ambao kwamba wanamwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala min ibadihi, katika waja wake. Manhum alulama ni maulama. Qala Ibnu Kathir, Ibnu Kathir anayetafsiri aya hii anasema inma yakhshahu haqq alkhashyah wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu haki ya kumwogopa alulamaul alarifuna bih ni wale wanachuoni ambao kwamba wanamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisawa sawa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawasifu wenye elimu kwa kuwa yule mwenye elimu anamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka afanye nini yule ambaye kwamba ana elimu anajua Allah subhanahu wa taala anataka ajiepushe na nini. Kwa hivyo Allah subhanahu wa taala katika aya kama hii anawasifu wale ambao kwamba wana ni wale ambao kwamba ni wanachuoni. Waqala Ibn Rajab al-Hanbali, akasema huyu mwanachuoni Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake Fadlul Ilmu Salaf ala Ilmu al-Khalaf, anasema al-ilmu nafi, elimu ni manufaa ni elimu gani? Asema huwa dhabtu nususi lkitabi wa sunnah ni kuihifadhi nusus za kitabu na sunna kuhifadhi nusus dalili za kitabu Qur'ani wa sunna na mafundisho yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ukishazihifadhi wataqayyudi na vile vile kuzifanyia kazi fi dhalika katika hiyo nusus za kitabu na sunna bilmaturi ala sahaba katika mafhumu waliofahamu wale maswahaba wakadhalika watabiina na vile vile uifate kitabu na sunna kutokamana na zile mafhumu za wale tabiin hifdhu kitabu wa sunna kuhifadhi kitabu na sunna penginepo waweza kusoma aya ama ukisoma hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukaifasiri kinyume navyo vinavyotakikana Qurani hii sisi hatuitafsiri Qurani bali Qurani hii sisi tunaifasiri namna ufasiri wanachuoni kwa hivyo wewe kule kuangalia Qur'ani na Sunna, iangalie hiyo aya ambayo kwamba undaa kuifanyia kazi, wanachuoni wameitafsiri vipi? Iangalie hiyo hadithi ambayo kwamba undaa kuifanyia kazi, wale waliokuwa kabla yako hadithi hiyo walifasiri vipi? Qala Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud yasema laysa alilmu kathrati riwaya wa innama alilmu bikathrati alkhashya. Asema Ibn Mas'ud, laysa alilmu elimu bikathrati riwaya, si kwa kupokea sana, si kwamba huyu amepokea pale pale pale, la wa innamal ilmu, hakika ya elimu bikathrati lkhashya, ni ile elimu ambayo kwamba wewe ndani yake utamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayuallimukumullah, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapatia elimu. Ndiyo Imam Shafi alipokuwa katika pitapita pita zake, amepita kwa bahati mbaya macho yake ikauona mguu wa msichana. Shafi aliporudi nyumbani kujaribu kuhifadhi, hifadhi imekataa. Anajaribu kuhifadhi, hifadhi imekataa. Ikabidi aende kumshtakia mwalimu wake wakili. waki anakwenda kumshtakia Shafi, anamwambia ee, mwalimu wangu, nimekuja kwa kukushtakia ala suil hifdhi, hifdhi yangu tena imekuwa mbovu, nimeshindwa kuhifadhi. Waqii akajua kwamba huyu mwanafunzi wake kuna sehemu ameteleza, akasema fa arshadani ila taraki lmaasi. Mwalimu akamhusia Imam Shafi kwa Imam Shafi, lazima uachane na maasi. Wataka elimu, lazima uachane na maasi. Ndugu zangu Waislamu, elimu yenye manufaa ni ile elimu ambayo kwamba mtu atakuwa na maabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Vile vile elimu yenye manufaa ni ile elimu mtu atakuwa na uchaji Mungu ni ile elimu ambayo kwamba itakukaribisha wewe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam asema al-ilmu ilmani, elimu zimegawanyika sampuli mbili, ilmu fil qalbi, elimu ambayo kwamba iko ndani ya moyo wa ilmu ala lisani, na elimu ambayo kwamba iko katika ndimi za watu. Anaifasiri akisema ilmu al alqalb, elimu ambayo kwamba iko ndani ya moyo huwa ilmu nafi ni elimu ambayo kwamba ina manufaa wa ala lisani na elimu ambayo kwamba katika ndimi za watu nini huwa hujjatullahi ala alibadi ni hoja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake ndugu zangu waislamu imani haipandi bila watu kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu waislamu imani haipandi kwa mujaradi kwamba wewe ni Muislamu basi imani itapanda la jambo la kwanza talabul ilmi lazima bana watu watafute elimu qala ali bin abi talib ali bin abi talib asema annasu thalatha faalimun rabbani wa mutaallimun fi sabili najati wa hamajun ru'aun atba'u kullu na'iqin qala abu al-khatib abu al-khatib anaisherehesha hii maneno ya ali bin abi talib ali bin abi talib atuambia watu ni sampuli tatu akawataja mtu wa kwanza faalimu rabbani Abul Khatib yufasiru anayefasiri alimu rabbani ni nani alimu rabbani qal qala ibn Abbas ibn Abbas asema radhiallahu anhuma fahuwa almuallimu huyu ni mwanachuoni mwenye kuwafundisha watu ai yurabbi nnasi bililmi anawalea watu na elimu kama yurabbi tifla abuh mfano wa vile baba anavyomlea mtoto wake hadha huwa alimu rabbani huyu ndio mwanachuoni mwenye sifa ya rabbani mcha mungu wa pili akasema said bin jubair nani huwa alimu rabbani akasema huwa alfaqih ni mwanachuoni alalim mwenye elimu alhakim mwenye hikma mpole ile elimu mwenyezi mungu subhanahu wa taala amempatia anawalea nao watu anafahamu siasa ya kuwafikishia elimu kama ile. Wa pili, walmutaallimu fi sabili najah, mwenye kusoma fi sabili najah, kwa njia ya kutaka kuokoka, kwa njia ya kutaka kufaulu. Anaendelea kutufasiria Abul Khatib maneno yake Ali bin Abi Talib, asema ai, huyu mwanachuoni huyu mwenye kusoma, almutaallim, mwenye kusoma fi sabili najah, kwa njia ya kutaka kufaulu nani ai qasidan biilmihi ni yule mwenye kusudia kwa elimu yake annajah kufuzu annajah kufaulu wa huwa almukhlis ameitakasa moyo wake fi taallumihi katika kuitafuta ile elimu pale anaposoma aisomi sababu kwamba kesho aitwe kwamba yeye ni mwanachuoni asomi kwa nia kwamba kesho apate sifa mtaani mukhlis fi taallumihi amefanya ikhlas katika kusoma kwake lengo nini ili apate kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha wayamal bima allama pili akaifanyia kazi ile amekwamba kwamba ameisoma wama yanfauhu na akaifanyia kazi yale amekwamba itamnufaisha yeye hapa duniani na kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu wa tatu akamtaja akasema walhamaju ru'aun atba'u kullu na'iqin nani huyu? Asema ai unasun la nidhama lahum, ni watu ambao kwamba hawana nidhamu. Alhamaju, wakanasibishwa na hamaj. Hamaj ni mdudu ambaye kwamba huwa kila sehemu, unapona katika mifugo huenda kila sehemu. Basi Ali bin Abi Talib akawafananisha hao watu wa sampuli ya tatu, akasema ai unasun la nidhama lahum, ni watu ambao kwamba hawana nidhamu alghaugha, watu wenye fujo, watu ambao kwamba hawaoni mbele. Masahabihim, yule ambaye kwamba atawapigia makelele, atawaita katika daawa yake. Wadaahum, na akawalingania. Tabiuhu, watamfuata. Kwa lugha nyingine tasema hawa ni bendera, wanafuata upepo, hawajielewi wako wapi. Alghaugha, watu wapuzi. Alghaugha watu wapumbavu alghaugha watu wenye fujo asema fa innahum la ilma lahum hawa hawana elimu billadhi yad'una ilayhi kwa yale ambayo kwamba wanaitiwa ahakun hu am batil je yale ambayo kwamba walinganiwa ndani yake ni haki ama yale ambayo kwamba walinganiwa kwao basi ni ya batil hao hawafahamu wanaenda na kila mali wanakwenda waqil Fasiri nyingine wakasema alladhi, ni yule ambaye kwamba yatasaddaru mayadini dawa, ni yule anaogelea katika majali ya dawa, ameingia katika kazi ya dawa, amejitia mzigo kwamba yeye ni mlinganizi, kisha wayaqhamu nafsahu, akajitweka ndani ya dawa, fayatakallamu fi masaili laysa indahu min alfiqh, akaanza kuizungumzia masail masala masala ambayo kwamba yeye hana elimu nayo watu wanajua yule ni mlinganizi watu wanajua yule ni mwanachuoni lakini yale ambayo kwamba anayazungumzia hana ufahamu nayo hana elimu nayo fi dinillah katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mayuahiluhu lilkalamu fiha yale ambayo kwamba penginepo akiyazungumza watasema kwamba yeye anajua anachozokizungumza ndugu zangu waislamu akiwazungumzia akisema watu hawa hawa ndiyo wengi watu hawa ndo wamejaa katika huu mgongo wa ardhi lakini mbele ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala aqalluna inda llahi qadra mbele ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala heshima yao cheo yao ni ndogo tena sana kila fitna mikubwa inaanza basi inaanza na watu kama hawa ni mashabiki amekuja fulani wako mbele yake amekuja fulani yuko mbele yake hawatafautishi baina haki na batil. Alhamaj ruau atbau kullu naiqin, kila mwenye kupiga ukelele, kila mwenye kulingania, hao wanamfuata. Ndugu zangu Waislamu, sifa kama hizi lazima Waislamu wajiepushe nazo. imma uwe ni mwanachuoni ama uwe ni mwenye kutafuta elimu, usiwe tu mtu wa kuketi na kusikia kwamba mimi nilisikia nikaambiwa shekhe fulani akasema Nasema watu sampuli hii, hawa ndo watu wanazusha fitna. Watu sampuli hii, hawa ndo watu ambao kwamba huwasha moto ya fitna. Kwa nini? Nimesikia pale, anachukua habari anapeleka pale, hana habari, hajui amekwamba anayezungumzia. Wakadhalika min asbabi ziyadati limani, katika sababu za kuzidisha imani, qiraatu lqurani watadaburih ni kuisoma Qurani watadabburihi na kuizingatia hiyo Qur'ani, walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaizungumzia aya hii katika sura ambayo kwamba ukiona vikomo zake ni vigumu, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala auliza walaqad yassarna alquran, tumewafanyia wepesi hii Qur'an kuhifadhi, kuisoma, lakini Allah mwisho fahal min mudakkir Je, yupo katika hao wenye kuisoma hiyo Qur'ani akaezeka na hiyo Qur'ani akaisoma Qur'ani, Qur'ani ikawa sababu yeye kubadilisha maisha yake? Fahal min mudakir Allah uliza, je wapo? fadhakir bilqur'ani man yakhafu wa'id. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wakumbushe kwa hii Qur'ani, si kila mtu man yakhafu wa'id, yule ambaye kwamba anayeogopa wa'id, adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, miadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akasema Imam Ibn qayyim rahimahullah, qira'atul Qur'ani qira'atun ayatan min al-Qur'ani bitadabburi watafahumi khairun min khidmati al-Qur'an. Kalia maneno madogo lakini maneno yenye faida kubwa. Asema kuisoma Qur'ani bitafahumi aya moja umeisoma ukaifahamu hiyo aya watadaburi ukaizingatia hiyo aya khair ni bora kuliko kuikamilisha Qur'ani nzima wangapi wanamaliza misafu kila siku lakini mwambie akupatie hata aya moja kuelezee na maana yake na faida zake hawezi ndugu zangu waislamu ili imani ipande lazima tuisome Qur'ani ili imani ipande lazima tuijue Qur'ani tuisome Qur'ani kwa kuzingatia tuisome Qur'ani kuangalia maana zake min asbabi ziyadatul imani al-a'malu salih katika sababu za imani kuongezeka ni vitendo vizuri ili mtu apate kufanya vitendo kwamba nzuri lazima kwanza awe na elimu akishakuwa na elimu nitamwisha yeye kutofautisha kati amali amekwamba ni sawa na ile amali amekwamba si sawa mtu anaweza patia amali lakini amekosea zile sharti za amali. Amali Allah ikubali ndio itaamalu salih, lazima ndani yake iwe na masharti. Sharti ya kwanza, amali kama ile lazima iwe na ikhlas, uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti ya pili, mutabaa, hiyo amali ifanye namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoifanya. Nia, ikhlas wal mutaba, uifanye namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha ile amali ifanywe. Waweza fanya amali lakini amali hiyo isiwe amalu swalih kwa nini zile sharti za kukubaliwa amali haziko kwa hivyo asema katika hadithi amekuwa mpokewa na ahmad asema la yastaqimu imanu abdin hatta tastaqima qalbu wala yastaqima qalbu hatta yastaqima lisanu asema la yastaqim haitakuwa sawa imani ya mtu mpaka kwanza iwe sawa moyo wake na vile vile haitakuwa sawa haitakuwa wema moyo wake utasoma kisawa sawa mpaka kwanza ulimi wake uwe sawa amali zimegawanyika sampuli tatu amalul qalb amali amekomanza moyo wa amalul lisan na amali amekomba zinafanywa na ulimi wa amalul jawari na amali amekomba zitafanywa na viungo ndio akasema Imam Ibn Qayyim al-lisan lahu halani ulimi ina hali mbili kwanza imma lisanun dhakir ima ulimi itakuwa inamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au lisanun laghi ama ulimi ambayo kwamba itakuwa ikifanya mambo mapuzi itakuwa ni ulimi ambayo kwamba itakuwa katika kusengenya watu mambo ambayo kwamba haina manufaa akasema wala budda min ahadihima lazima mtu awe moja katika hizi ima ulimi wake utakuwa unamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ulimi wake hautokuwa mtaja Allah subhanahu wa ta'ala basi ulimi wake utakuwa katika mambo ya kipuzi asema in lam tushghilha bilhaqi ikiwa ulimi hii hautashughulisha katika mambo ya haki shaghalatha bilbatil ulimi hii utakushughulisha katika mambo ya batil kwa hivyo lazima ulimi hii uangalie bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia hii neema ya ulimi kesho utakwenda kuuliza asema wasakitu anil haqi yule ambaye kwamba ananyamazia haki, labda anyamazia haki kwa maslahi fulani, hataki kuzungumzia, akasema kwamba huyu ni al akhras, ni mfano wa sheitani ambaye kwamba ni bubu, hazungumzi. Pili, walmutakallimu bilbatil, mwenye kutumia ulimi wake kuzungumza mambo ya batil, sheitanu natiq, huo ni sheitani mwenye kuzungumza. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuziangalie hizi sababu za imani zetu kupanda wakadhalika min asbabu nuksanihi miongoni mwa sababu kwamba zinafanya imani ipungue tulitaja ambayo kwamba zinafanya imani iongezeke tunazungumzia yale ambayo kwamba inafanya imani ipungue kwanza kurana usu katika mambo ambayo kwamba inafanya imani ya mtu ipungue kurana usu mtu kuwa na marafiki wabovu katika hadithi ambayo kwamba ametoa Daudi asema almaru ala dini khalili mtu anafuata dini ya mwenzake anafuata dini arafikie mtume saa salam akasema falyandhur angalie azingatie ahadukum man yukhalil mmoja wenyu nani anafanya urafiki na yeye si kila mtu akufanya urafiki na yeye mwangalie huyo ame kama unafanya urafiki na yeye ndio itakuwa sababu imani yako kuongezeka ama huyo kwamba ni swaiba wako uwezi mwacha chanda na pete itakuwa ndio sababu ya imani yako kushuka Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, falyandur ahadukum, aangalie achunguze mmoja wenyu, man yukhalil, nani anamfanya we rafiki. Qala al-Imam al-A'mash, Imam ashasema, kunna la nas'alu al-mar'u ba'da thalatha, ilikuwa tumuulizi mtu isipokuwa baada ya maswali matatu. Kwanza mamsha tunamuuliza tunamwangalia, we watembea na nani? Marafiki zako ni nani? Wale ambao mwatembea na wao ala nahji sahihi Je, wali katika njia amekumbania sawa au ala najhi saqimi, au katika njia amekumbania sawa? Wa madkhalu, na anaingia wapi? Anatembea na nani na anaingia wapi? Kisha sema wadhamili, na vile vile tulikuwa tunamuuliza kuhusu marafiki zake. Kwa nini? Hakika ya rafiki kwa rafiki yake humfuata. Mtu huishi katika dini ya rafikie. Ndiyo siku moja Sufianu tauri alikuwa akimuulizia kuhusu Subair Subair huyu ni mubtadi ukiangalia katika tarehe alikuwa ni mu'tazila huyu Subair Sufiana kauliza ma dinuhu huyu jamaa dini yake ni gani wakasema huwa ala sunna huyu jamaa mashallah yu katika sunna Sufyan Thauri akutosheka akamuuliza tena man man yamshi anatembea na nani akasema alqadari, anatembea na watu wa qadari Sufian akasema basi fahuwa qadari, basi kawa wanatembea na watu wenye kupinga qadar, fahuwa qadari, huyu pia ni qadari mfano wao. Ndugu zangu Waislamu, falyandur ahadukum man yukhalif, lazima mtu aangalie nani anafanya urafiki na yeye. Qala ahadu salaf, mmoja katika wema waliotangulia asema, faswahibu taqiyan aliman tantafiu bih, fanya urafiki taqiyan, mtu mcha Mungu, aliman mwenye kufahamu dini tantafiu bih, utapata faida na yeye. Fasuhbatun ahli lkhairi turja wa tutlabu, kufanya urafiki na watu wa kheri turja watutlabu, ndio inatakikana, inafaa watu wafanye urafiki na watu wa kheri. Wa iyaka, jiepushe walfusaqa, na watu ambao kwamba ni mafasik, watu ambao kwamba hawana adabu, watu ambao kwamba hawana murua.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 wahadha huwa rasu kullu fitna kutohifadhi ulimi na kuzungumzia ulimi kila ambacho kwamba kinapata ndiyo kichwa cha kila fitna tutiru baina lafradi fitna inayoenea baina ya watu walmujtama fitna ambayo kwamba inaenea ndani ya mujtama asluhu lisan asli yake ni ulimi asema min saraati vita ya kila wakati walghurubi watafriqi baina nnasi na kuwafarikisha baina ya watu asluhu allisan nilisikia nikaambiwa mwishowe alharbu mwishowe atafriq mwishowe assaraati min amali lisan hii yote ni kazi ya ulimi allah subhanahu wa taala anasema ndani ya suratu nur إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة قال سعدي أنا anasema Saadi mwanachuoni kuifasiri aya hii wale ambayo kwamba wanapenda ienee uovu katika mujtama aifasiri aya hii akisema alumuru shania wanaotaka ienee uovu ndani ya mujtama almustakbaha ienee mambo ambayo kwamba si mzuri watu kuisikia wayuhibuna an tashtahira alfahisha na wakapenda ienee uchafu ienee uovu watu wasizungumziane watu wanyosheane kidole. Kwa nini? Fulani amesema, fulani alipokea. Je, kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku kwamba hadithi ya muflis, ukiulizwa kwa nini ulifanya hii na hii, utasema liliambiwa, utasema lilipokea, haitakusaidia. Athbitil qalam, thibitisha maneno kabla intishariha, kabla ya kuieneza. Asema fayuhibuna an tashtahira alfaisha, lengo lao ni yenee faisha yenee uovu katika umma. Allah subhanahu wa taala watu kama waambie, lahum adhabun alimu, watapata adhabu ambayo kwamba ni kali. Kwa nini? wadhalika lighushihi liikhwanihi lmuslimin, wafanyia ghush mandugu zake Waislamu. wa mahabbatu sharrun lahum, na kupenda shari ienee katika mujtama. wadaraathu ala aradihim na kuwavunjia heshima zao kuwavunjia cheo zao kuwavunjia daraja zao asema fa idha kana hadha alwaid ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekemea katika aya hii limujarradi mahabba kwa mtu kupenda tunakutaka kueneza uovu yenembe baina ya watu asema fa kaifa bima hu a'dham min dhalika na vipi kwa ile ni kubwa zaidi ya hii min idharihi kudhihirisha uovu wa naklihi na kueneza uovu Allah subhanahu wa ta'ala amemkemea yule mwenye anapenda na kutaka yenye uovu katika watu asema al-Hafidh Ibn Rajab Ibn Rajab asema fi sharhihi min kitabi Jami' al-Ulum wal-Hikam akisherehesha hadithi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina ma kana yashrah akhiru hadithun wasiyatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li bin Jabal wakati alipokuwa kisherehesha ile hadithi mtume sala salam alikuwa akimuhusia Muad akisherehesha ile neno kwamba walmuradu biha hasaidi alsuni hadithi ambayo kama mtume sala salam asema watu wataingia motoni kwa yale kwamba yameachuma mandimi zao sasa Ibn Rajab akifasiri hii neno bihasaidi alsuni akasema jazaul kalami ni malipo yale maneno ambayo kwamba almuharrama maneno ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha wa uqubatihi, na iqab adhabu yake ndiyo hiyo. Fa innal insana, hakika ya adam yazra'u biqawlihi, anavuna kwa kauli yake ambayo kwamba alikuwa akisema Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna neno utatamka isipokuwa kuna wale watu wawili, malaika wawili wanaadhibiti maneno kama hayo qaulihi wa amalihi alhasanati wasayiati, iwe ni maneno mema uliyafanya uliyazungumza, au ni sayia maneno machafu. Thumma yahsudu yauma alqiyama, kisha siku ya Kiyama atayavuna yale ambayo kwamba aliyazungumza. Siku ya Kiyama atavuna yale ambayo kwamba aliyatamka, madharaa, yale ambayo kwamba kwamba atakuwa ameyapanda. Faman zaraa khaira, ikiwa ulipanda jambo la kheri min qaulin, katika maneno au amalin, katika vitendo. Hasada alkarama, huyu atavuna mambo mazuri. Wa manzara sharran, yule ambaye kwamba aliweka shari akapanda shari. Tafriqi baina nnasi, naqlu alqalami baina hadha wa dhaka min qaulin au amalin, iwe ni katika qauli ama amali. Hasada, kesho mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atavuna yale amekwamba aliyafanya annadama, atakuwa anapata majuto. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuziangalie hizi sababu za kwamba zinafanya imani zipande na tuziangalie zile sababu kwamba zinajalia imani kushuka. Ndio mmoja katika washairi asema, annutqu zainun wasukutu salama, kuzungumza ni pambo, wasukutu salama, lakini kunyamaza ni bora, ni salama. Fa idha natakta fala takun mikthara, unapozungumza chunga maneno yako, fala takun mikthara, usiwe ni mwenye kuropokwa na maneno kila mahali. maana dimtu ala sukuti marra, sijawahi juta katika kunyamaza kwangu hata mara moja. walakin nadimtu ala kalami mirara, lakini kuzungumza kwangu kila wakati najuta, kila wakati ni katika majuto. ayu nnas usiku wanasu bitaqwallahi azza wa jalla allahumma aiza alislamu walmuslimin waadilla shirka walmushrikin وانصر جيوشك في كل مكان رب العالمين رضي وارضى لهما عن الصحابة السلام أجمعين أبو بكر وعمر وعثمان وعن باقي صحابة السلام أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوشك في كل مكان يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أقم الصلاة